ebyabalevita esura yakashatu ebiyongo byemirembe kekiyongo kyomuntu kirabaga kiri kitambo kemirembe karaongaga ekitunganwa kuruga omubuyo kibekishaija anga kikazi aongega ekitaina kamogo ekiyongo ke akitekeo omukono amutwe amale akitire amulyango gweyema dumuterano Batabani baroni abakuwani obwamba babushaimulire arutale kugizingora. Akitambo kemirembe kiri kitambo ky'omukama kuokesibwa kwokesibwa omuliro aonge orushaju nebishaju byona ebishwekire amara. Ensigo zombiri nebishaju ebiri aitako. Nekiteko keine ekyo arayira nao nensigo. Aho abatabani ba Aroni babiyokezaga ali arutale akiongo kyokwokibwa ekiri aankwi ziri kwaka omuliro ekiongo ekiyokesibwe omuliro akatachukakyo kanshemerera inye omukama kekiongoke ekimirembe amukama kirabaga kiri kitunganwa ekirugire omubuyo bwentama ebempaya anga muwagazi aonge ekitaina kamogo ekiongoke karaongaga entama au agiongere omumayishogo mukama ateke omukono gwe amutwe gwekiongoke mara akitire omumayisho geiyema yomterano obwamba bwakyo batabani baroni babushayimurire arutale kugizingora Aho akitambuke mirembe ekiyongokyo mukama ekyokwekosibwa omuliro aongega ebishaju byayo nebishaju byaikira lyona aligutulire akatiritiri kurutigongo norushaju rwamara ruona nebishaju byona ebigaliwo nesigo zombiri nebishaju biziriyo omunyugunyu nekiteko kyeine ekyo arayiranagawo nensigo omkuwani akiokezega ali altare kiri kya kulya ekiongirwe omukama kyokesibwe omuliro kiraba kirike mbuzi ao agionge omumayishogo omukama agiteke omukonogwe amutwe mara agitire omumayishoge yema lemuterano obwamba bwayo abatabani ba Aroni mulire ya rutale kugizingora Aho agiongeo orushaju rwamara nebishadu byona ebiri amara kirikiyongoke ekiyongoke omkama ekyoke siibwe omuliro amoi nensigo zo mbiri nebishadu ebiri aitako nekiteko keine ekyarayira nao nensigo omkuwani arabyokeza ali arutare kirikyakulya ekiyongirwe kyokize kurugwamu akatachu akanshemerera inye omukama ebishaju byona byo mukama kiraba kiragiro keira lyona omumizarwa yanyu ho namba limura katuraga mutali lya bishaju anga bwamba